Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabbil alamin wa salatu wa salam sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd Iz Umdetul lahkama došli smo do 188. hadisa. Još uvijek smo u hadisma koji govori o postu. An Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kale, od Abdullah ibn Abbas prenosi da je rekao ja ređulun ila nebi sallallahu alaihi wa sallam fe kale ja Rasulallah inna ummi matet wa alaiha saumu šehrin efe aqdihi anha došao je neki čovjek vjerovijesnog sallallahu alaihi wa sallam i rekao o laho poslaniće moja majka je preselila a bila je dužna da posti mjesec dana efe aqdihi anha. Jesam li, da li da nadoknadim, napostim za nju? Pošto je bila dužna, ovdje se, eh, misli na mjesec Ramazana. Jer to ono što je musliman dužan da postija. U nastavku kaže, kale sallallahu alaihi sallam, leukane ala umike deinun Kaže da je, da je tvoja majka bila dužna nešto materijalno kunte qadijehu anha. Da li bi ti nadoknadio taj dug za nju? Kale neam, on je odgovorio da. Kale sallallahu alaihi sallam, pa poslanik sam sam rekao, fedeinu lahi ahaku an yuqda. Allahov dug, dug prema Allahu Đelešanu je preći da se, da se nadoknadi. Hadis mutefekun alehi Znači bilježi ga Buhara i Muslim. Jer je to bio šart Makdisija u navođenju hadisa. Da hadis bude mutefekun alehi Negdje na nekim mjestima je prekršio to. Ili kompletan hadis ili u nekim rivajetima. A uglavnom navodi znači hadisa mutefekun alehi To je tekst hadisa. A u rivajetu, znači ovo rivajet da je došao neki čovjek. Imamo drugi rivajet. Kaže, fi rivaje, u rivajetu drugom. et imara etun ili sam Došla je neka žena, vjerovisnik sam se pa rekla. Ja umi mate dva Moja majka je preselila, a bila je dužna da posti post zavjeta. Sama sebe obavezala da posti. Efe esumu anha. Da li da postim za nju? da napostim za nju. Kale efere ejti lau kane ala ummiki deinun. Kaže, šta misliš da, tvo, da tvoja majka bila dužna neki dug materijalni? tihi fekadajtihi e kane ju eddi dalike anha. Kaže, pa ga ti, pa ga ti e, napostiš za nju. Da li bi to da li bi to, znači, da li bi se to uvažavalo, da li se to bilo nadoknadilo, da li to bilo koristilo njoj? Kalet nam, ona da. Pa kaže poslanik sallam, kale sallallahu sallam, fesumi an umuki. On kaže, pa onda posti za svoju majku. Ovaj, e, ovaj rivajet što je to je rivajat kod muslima. Ovo za ženu. A mutefeku na lihi je spominje se muškarac, muška osoba. E, ova dva rivajeta e, ova dva rivajeta skupina učenjaka smatra da je ovo jedan te isti hadis. Da je to jedan te isti hadis, a u stvari ispravno je da su ovo dva rašta hadisa. Dva rašta slučaja. U jednom slučaju je došao čovjek, u drugom slučaju je došla žena. Znači ima učenjaka koji smatraju da je riječ u istom slučaju samo da je do koji prenosi, da da jedan predno, da je riječ da je muškarac pitao, drugo da je, da je pitala žena. A ispravno u stvari da se, radi, da to u stvari nije, nisu dva raštiva. Kad kažemo rivajet, za neki hadis kažemo rivajet, znači istu priču spominje samo drugo rivajet, drugačije opisano. Iz ovog što naveo Maktisi, razumije se da je u stvari riječ o istom događaju, samo različiti rivajet. A po vanštini ovdje je riječ u stvari dva rašta slučajeva. Kao da su to dva različita hadisa iako se prenosi od istog Abdullah ibn na radijallahu Dobro. <clears throat> znači ovaj prvi rivajet se spominje da je neki čovjek došao poslanik sa selem da mu je umrla majka i da nije posla mjesec Ramazana. A u drugom rivajetu došla žena i rekla da je majka umrla, da nije posla post zavjetni. Da li treba da napusti? Znači razka u ta dva događaja. <clears throat> Uglavnom, u oba slučaja poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da se napusti e, e, što su, roditelji od dvije osobe bili dužni da posti. Na koji način? Znači, naveo je primjer koji u stvari približava poimanje tog pitanja. Pa im rekao da je vaša majka od njih dvoje znači, imala dug prema ljudima, materijalni dug. Da li bi vi nadoknali za nju? Pa su oni naravno rekli bi. Pa im onda rekao, poslani sam znači da je dug, post koji je dug prema Allahu, jer postimo radi Allaha je preći da, da se nadoknadi. Tako je došlo u tekstu hadisa. Uglavnom, hadis ukazuje na sljedeći. <clears throat> Prvu najbitniju stvar, a to je prvi rivajet hadisa, gdje se govori muškarcu, hadis ukazuje da se, znači, da se post za umrlog nadoknađuje, da se napašta. Svejedno bio post. Od, znači, pošlo ovdje post šehrin, znači nije, rečeno koji je post. Post e, šehra, znači e, post jednog mjeseca. Taj post mogu biti Ramazan, što je moguće da bio. Mogao je post biti zavjetovanja, jedno od tog dvoga moglo biti. Znači, svejedno bio taj ili ovaj post, on, se treba napostiti za umrlo osobu. To je post vađa, jedan i drugi. Jednom se osoba sama obavezala, drugom je bila obavezna da posti. Po drugom rivajetu je bio post zavjetni, Također poslanik sallallahu ukazao da ga treba nadoknati. A rekli smo ovdje kad treba nadoknati? znači ovaj, to smo pojasnili u prošlom mjesecu, prošli put ako se sjećate da od toga razilazi kad kažemo treba nadoknati, ali je vađib ili mustehab. Pa smo rekli da je džumhur učenjaka, sve četiri mezeba su na tome da je zvanični stav mezuba da je mustehab, a ne vađib. Znači nekom umrla majka i nije posla mjesec Ramazan, Znači, nije njihovo, njegovoj djeci, od te majke, e, njenoj djeci, muško ili žensko, važiv da napusti njen post, nego je mu stehab. Nema i grijeha ako napusti. Iako je došla naredba o hadizma. Zašto? Zato što je to ona bila, osoba je bila da posti. Znači nisu on lično bilo da posti. Pa tako da stana naredba, zato što je vezana za neku drugu osobu, e, svodi na manji propis, a to je da je mu stehab, a ne da je i rekli da ako bi neko drugi postio mimo djeci za tu osobu, da je ispravno da se broji taj post ako bi napostao za nju. Dobro, u tom se izvojio Ibn Hazm u rivajati mama Ahmeda po, pitanju toga da je to vađib, a ne da je samo mustahab. O tom smo prvi put govorili, ako se sjećate. <clears throat> Eh, hadis također kazuje znači, da ovdje riječ o, da nije riječ ovdje o račnom rivajetu, nego riječ o dva različita slučaja, o tom smo već govorili. Dobro. <clears throat> također ovaj hadis ukazuje na to da, da se svi dugovi radi Allaha osoba trebala da uradi nešto radi Allaha Đelšanuhu da ih je obaveza odnosno da je propisano nadoknati za nekog. Imaju opće značenje. I prema Allahu i prema stvorenjima Allahovim. Ovdje su navedeni primjer. Zašto? Zato što su pitali za post. A onda poslanik sada naveo za imetak primjer. Znači imamo određene dugove prema Allahu Đelešanuhu, obaveze vađibe koji su badeti, a imamo druge obaveze koje su prema ljudima, materijalna sredstva. Poslanik sallallahu alejhi porijedio jedno sa drugim, što znači da je propisano i druge vrste dugova za nekog uraditi. Primjer čega? Može neko navesti neki primjer, mimo posta. Šta za hađ. Osoba imala mogućnosti da obavi hađ. Međutim, zbog svog nemarnosti, gafleta ili mislila da će moći obaviti, međutim, pretekla je smrt. Vraća se na to, na meselo to ako ne obavi hađ, da li je osoba kad postane materijalna mogućnost da obavi hađ, da li je vađib odmah da obavi hađ prvom prilikom ili može odgoditi da obavi hađ nekad poslije. Pa tu imamo poznato razilaženje među učenjacima jedan mezeb smatra da može odgoditi, znači šafijski mezeb, a druga tri mezeba kažu mora odmah raditi hađ. Mada šafijski mezeb bliže ispravan, što jer je prvo propisan sedne godine po a poslani sam uradio hađ desete godine pre smrt. S time dokazuju jak argument. Mada ovi drugi mezebi odgovaraju nekim drugim dokazima e, zašto oni radi odmah hađ. Dobro. Znači, primjer hađa, zaista je to primjer hađa. Osoba nije, znači, imala, mogu se obavi hađ, nije obavila, umrla. Znači, propisano je njegovoj djeci da obavi hađ za tu osobu, oni lično ili da, da, plati bedel, što danas imamo ono, na bedel. Da plati nekom ko će obaviti hađ za njega. toga. A za materijalni dugo dobro poznato. Znači, materijalni dugo je to oko toga da ima dileme Znači, da za umrlu osobu treba vratiti materijalni dugove. Da je mu steha vrat, ne vađb. Mu stehab. Ako nema imetka, naravno. Ako ima imetka što ostalo u nasljedstvu, Znači, e, vraća se dug prema, i prema Allahu i prema njegovim stvorenjima. Iz imetka toliko je ostao. Sljedeće zaključenje iz ovog hadisa potvrđuje se sa ovim hadisom kijas. Kako se potvrđuje kijas? Jer je poslanik sallallahu sallam ovdje radio analogiju. Poredio je vraćanje duga od strane umrle osobe. Vraćanje duga materijalnog prema Allahovim stvorenjima sa dugom prema Allahu Želešanu u ibadetima. Napravi usporedbu i napravi da je to jedno te isto. I ovo je jedan najjači argumenata, jedan najjači argumenata gdje se potvrđuje kijas. Analogija. Vi znate kada učenjaci govori, o šerija, izvori šerijatu su, kaže, Kur'an, sunnet, iđma i kijas. To su ona četiri na koje su složni učenjaci, u stvari nisu složni. Oko čega nisu složni, nije složni učenjaci, oko četvrtog, oko kijasa nije složan ko? Zahiri, Ibn Hazm. Evo, Ebu Dao Zahiri i Ibn Hazm i ekipa. Znači, on nije složen, ne priznaju kijas. On kaže, nema tu kijas. Došlo u Kuranu, došlo, nije došlo selam ali. Ali ima i potvrđuje nešto jezičko. I jezičku analogiju potvrde, ne potvrđuju šerijasku analogiju. Što je tema za sebe. Znači, to su, to su možemo reći, eto, ovaj, ako izdvojimo tu ovaj, Zahirije, ova, da su to četiri izvora šerijata, oko složni učenjaci, malte ne. Ono svega ostalog ima razilaženje. i e, kijas onda. Odakle dolazi kijas? Znači, ovo je najjači argument da, je kijas širijeski argument. A šta je u stvari, šta je kijas? Skraćeno rečeno šta je kijas, kad bi napravili definiciju. E, tako ga Kaže, to je ilhaqu far'i bil asl. Kaže, spajanje sporedne misele za koje nije došao propis u šerijskom tekstu, sa asl, sa meselom o kojoj je došao šarijetski propis u Koranu i Sunetu. Fi hukm, u propisu, u čemu istom propisu, da ima isti propis, kaže li illeti džamija, zbog zajedničkog e, razloga propisivanja propisa. To je definicija. Šta to znači? Našemo primjer. Došli su nam šarijski argumenti zabrane vina ili alkohola, svejedno čak ova, islamski pravnici navode često, u stvari fika navode primjer vina, da je vino došlo u Koranu zabranjeno, pa onda dokazuju analogijom da je zabranjeno svatko drugo piće koje opija. Mada to nije ispravno, taj kijas, zašto nije ispravno? Zato što imamo u hadisma vjerodostojni da je, da je svako vino ovaj, da je svako vino, odnosno da je zabranjeno zato što opija. Tako da sam šerijski tekst drugu hadisu, vjerodostojni Buhari, muslimu, ovaj, potvrđuju taj kijas, ne potrebe za kijasom u tome. Ali ćemo mi navesti drugi primjer. Došlo je, znači, došlo u šerijskim argumentima dokaz da sve što, da, ovaj, da alkohol, alkoholna pića, da su ona haram zato što opijaju. A onda se pojavio savremeno doba, droga. Za drogu nema jedan šerijskog argumenta direktnog širijskog argument. Osim kijasa. E kako tu kijas napraviti? Znači, ovdje droga, znači, to je, što sam malo prije navio primjer, definicije. To je mesela za koju nije došao e, šarijeski argument. A za alkohol, alkoholna pića je došao šarijeski argument. U Koranu i Sunetu. A mi kažemo, kija se kaže da e, izjednačiš fer, znači ovdje drogu, da izjednačiš sa alkoholom fil u propisu, kojim propisu zabrane, na osnovu čega, na osnovu čega pridružuješ jedno drugom, kaže li ti džamija, zbog zajedničkog ili znači svojstvo, zbog zajedničkog svojstva, odnosno razloga oharamljivanja ovog osnovnog, a to je alkohola. Alkohol je zabranjen zbog čega? Zbog opijanja. Zato što opija. Oduzima pamet. A to je zajednička osobina i za drogu. Pa zbog te zajedničke osobine potpada pod isti propis. Inači, e, kad bi, htjeli analiziramo, zaš kako možeš reći da je droga analogno zabranje koja je alkohol ovim putem. Znači, za drogu nije došao propis u šerijskim tekstovima, za alkohol jest. Oni potpadaju isti propis, zašto? Zato što imaju zajedničku osobinu. Koju? Opijaju jedno i drugo. I kad se to da jedno i drugo opijaju, znači potvode se isti propis. A za ovo je došlo u šerijskim tekstovima propis, a za ovo nije i za ono što nije došao šerijski propis potpada pod isti analogno zbog zajedničke karakteristike koju ima, a to je opojnost. E, ovo je lahko kad ima i zajedničku osobinu koja je jasna ko dan. Znači, a to je opojnost. Opija droga, opija, ovaj, opija alkoholno piće. Problem je u nekim drugim primjerima gdje ta zajednička osobina u stvari stvar ičtihada alima učenjaka. Ponekom ima i zajedničku osobinu, ponekom nema liči na ovo, liči na ono. I onda tu se vode bitke. Tu se vode bitke. Oni koji su najviše naginjali Kijasu su bili ko? Hanefije. Hanefije to je njihova. To je njihov mejdan. Kijas je njihov mejdan. Oni tu pucaju. A onda s druge strane su bili slabi u hadisu i nisu toliko uzmali za hadis. I onda tu došlo, na, tu su sa kijasom. A onda ovamo s druge strane imamo Hanabile i Šafije, u najviše Hanabile, koje strogo drži hadisa. Hanabile imaju neku dozu naginjanja o ovom zahirijama. I onda su on tu lovili se, kosili se u, u tom razumijevanju kijasa oko toga. Koliko se prihvata, da se prihvata. Tako da se prihvata od imama Ahmeda stav da kaže draži mi je slabi hadis da radim po njemu nego po kijasu. Hadis, slabi hadis, makar nekog osnova. Ako nije velika slabost u hadisu. A kijas to je stvar štihada, razumijevanja učene osobe. Može potreb, može potreb, može ima zajedničko svojstvo, može imati ne ima zajedničko svojstvo i tako dalje. Druga tema. Ove stvari se obrađuju za glavno iz usul fika, pa nekad inšala kola dani biće prilike mi ćemo uzeti neku osnovnu knjigu iz usul fika pa ćemo se vratiti na nju. Da malo obradimo, da prijeđemo onako ono letimično, da se zna o čemu se govori i tako dalje. <clears throat> Dobro. Znači, uglavnom ova, ova dva hadisa, oni su dokaz za potvrdu kijasa koji je četvrti e, izvor šerijata, izvor dakle uzimamo propise šerijata. A vi znate da ima po pitanju kijasa, ima ono također neko pravilo da su u ibadetima nema kijasa, a da u ljudskim postupcima ima kijasa. Pa i tu se, ovaj, i tu ima određenog ovaj, razilaže od toga. Da li apsolutno nema u ibadetima kijasa, osnova je da nema, ali može biti neka izuzetak, na čemu je e, skupina učenjaka, imam, imam šafija i drugi, ovaj, a, u imame latima, među ljudskim postupcima postoji kijas, on je potvrđen. Zašto? Zato što među ljudski postupci izgrađeni na razumnim stvarima. Nešto zabranjeno iz razumnih razloga, nešto zabranjeno, nešto naređeno iz razumnih razloga pa se može raditi analogija. Međutim, i badeti nema tu nešto, mnogi stvari nisu, možemo razumjeti nekad pozadne mudrost propisa, a nekad ne razumijemo uopšte. Da pa kaže neko, što, što je akšam tri rekata? Hajde tu napravi kijas. Što sabah dva rekata? Znači, je pa logičnije sabah da trebaš gledati 16 rekata, odmoran si, čvrst može možeš stajati, klanja 16 odmah rekata. Ako ćemo gledati logikom, znači, nema logika, a akšam došlo tri rekata što tri reka, što nije, što nije pet ili jedan ili tako, znači šta tu može, znači nema tu, to i badeti tako nareženo i to sprovodiš, znači naći tu neku, kad kažemo logičnu smislu, pozadnu smisao toga, osim onako o da dođeš nekim svojim ištihadom, ovaj, tu je teško. Dobro, da se ne izgubimo. Ovaj, e, e, još sljedeći ću zaključiti iz ovog hadisa, a to je da u hadisu došlo, kaže Fedeinu lahe haku bil qada, Allahov, e, došlo tekst hadisa, znači, a, dug prema Allahu je preče da se da nadoknadi. Učenjaci s ovim dokazuju da je preći kada osoba umre i ostane imetak u nasljedstvu. Onda taj imetak može biti da osoba ima duga prema Allahu, nije dao zekat ima duga e, prema, ljudima, materijalnog duga. Nije vratio dug. I ima dao on ovesijetio nekom ko e, nije pravi nasljednik i ostaje imetak njegovi nasljednicima. Kome se prvo daje od sviju njih? Skupina učenjaka dokazuje da je prvo kome se izdvaja od njegovog imetka to dug prema lažeš. A nije dao zekat prvo što izdvaja, ajmo zekat izvati, Onda dalje što ostane. Dalje, dug prema ljudima. Ajmo dalje, dug prema ljudima. Dalje, sljedeće, šta vesijet. Ako nije veći od jedne trećine, vesijet dao keru, mački, ovom, onom, izdvajaj tamo. Ili rodbini, ili neko koga čuvo, ili ovo, ili ono, izdvoji u trećini. Onda ostalo što ostane ide nasljednicima, oni koji nasljeđuju po a i po sunetu. Uglavnom, pojenta je ovdje, da ovdje se spominje da, da dug prema laži šanuhu, u smislu ovdje, recimo, klasični dug je e, zekat, prema i šanuhu je badet, da je on se prvo e, vraća, pa onda dugovi prema Allahovim stvorenjima, dokazuje se ovim hadisom. Otprilike to je ono najbitnije vezano za ovaj hadis. Andalusam, Andalusam, Andalusam,